Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugünkü ders arkadaşlar konunun önemine binen ders önemli Mevzu şirk inşallah küfür işledik biz Mütedi konu Şirki işleyeceğiz kısaca sonra fıkıh dersimize devam edeceğiz inşallah kaldığımız yerden Şimdi öncelikle şirk nedir? Bu çok önemli yani mesela ehli sünnet olarak şirki mesela öyle bir tarif ederim ki bir şey şirk olan hiçbir şey bu kavramın dışına çıkmaz hani biz dedik ya bazı ıslahi ibareler var böyle onu tarif, tarif edersin bir şey, hiçbir şey onun dışına çıkmaz mesela hatırlarsanız ibadeti nasıl tarif edin demişti ki Allah'ın sevip razı olduğu kalbi zahiri ve batini veya sözlü bütün amellerin bütün eylemlerin ortak ortasında dedik bu tarifin dışına hiçbir şey çıkmıyor değil mi? yani ibadetten hiçbir şey getiremezsiniz ki bu tarifin dışına çıkmıyor? şimdi şirk şimdi öyle bir tarif yapacak ki ne olursa olsun bunun dışına çıkmaz bir cümlede bütün şirki anlatıyorsun desin ki farkı şeyin hasa isillah ve azze ve bu kadar Allah Azze ve Celle has olan herhangi bir şeyi başkasına kastetmenin içine geçecek peki Allah neler hastı işlemişti şimdi ne demiştik üç kısım rububiyet, ülubiyet ve isim sıfat yani herhangi bir insan rububiyette, ülubiyette veya isim sıfattaki bir şeyi karşı tarafa verirse bu karşı taraf mahluk yani Allah dışındaki her şey bu adam şirk koşmuş olur Şimdi bu ümmetin şirke düşmesinin başlıca yani en başlıca sebeplerinden bir tanesi özellikle Türkiye toplumunda bu çok vuku halim insanlara karşı aşırı gitme sonucu ortaya çıkan şeydir yani e, bakın mesela günümüzde çeşitli cemaatlere bakın mesela özellikle tasavvuf adı altında işte bunların kısımları var nakşibendilik olsun azimbendilik olsun vesaire mesela bunlar Allah'la aralarına aracı koyarlar onları Allah'ı sever gibi severler mesela hatta hatta Allah'ı Allah'ı sevdiklerinden daha da çok severler bunu belki dille hiçbir zaman söylemezler ama eylemleri bunu bunu gösterir mesela ne gibi eylemleri var bunların mesela Allah'tan çok şehirlerini anlarlar Allah'tan daha çok şehirlerinden yardım isterler şehirlerini gördükleri zaman namazdan daha çok şehirlerini görürken huşu duyarlar vesaire bir sürü alamet vardır ki bunlarda bunlar Allah'tan daha çok e, bu kutları veya e, mekanmışlar için günümüzdeki tasavvufçular için de şehirlerini sevme gündeme gelir buna da biz mesela sevgide şirk olur bazen itaatte şirk olur şimdi bakın burada çok güzel bir e, kitap bir başlık atmış diyor ki şirke düşmenin sebebi diyor ki genel olarak Ademoğulları arasında şirke düşmenin en büyük sebebi salih zatlar hakkında aşırıya kaçmaktır bakın ben mesela hepinizden şu ayeti ezberlemenizi isterim mana olarak çok önemli yani bu, bu ayet herkese söylenecek her tasavvufçuyla konuşulacak bir ayet bu çok önemli ayette diyor ki Allah Azze ve Celle dediler ki onlar yani bir topluluk kim gelecek şimdi o onun aklından basa çıkacak sakın ilahlarınızı bırakmayın bir topluluk var diyorlar ki kendi etrafındaki avama diyorlar ki sakın ilahlarınızı bırakmayın ne dedi bırakın ne dedi o zamanki kutun içine ne dedi ee, o zamanki salim kişinin ismi ne dedi ne suya Suriye ne Yavuz ne Uk ne asla bırakmayın dört tane isim var bunların salih olarak bunları bırakmayın diyorlar bakın ayet bu kadar bu ayet nerede? Nuh suresinde şimdi İbn Abbas öyle bir açıklıyor ki ayet, ayeti ve bütün müşkilat yani bu tasavvufçuların en büyük müşkilatı bu, bununla beraber ortaya çıkmış oluyor İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor bunlar bu kavmi arasında talih bir takım adamlarmış bu saygılar Nuh kavmi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında salih insanlarmış bunlar bunlar öldükten sonra şeytan kendilerine şöyle diyor siz bunların heykellerini dikin siz bunların heykellerini dikin diye telkin ediyor bunlara sonra o heykeller etrafında toplanmaya koyuldular bunlar nihayet aradan uzun zaman geçtikten sonra onlara ibadet ettiler bakın aynı günümüzde var bu şu an mesela örnek verecek olursak bir cemaat isim değil mesela Nakşibendi'den bir grup şu an mesela hukuk ceplerinde şeylerin resimlerini taşıyorlar kadın ve erkek fark etmiyor ki benim akrabalarımdan bile var yani hanım o bayan olduğu halde yani üzerinde çantasında buzdolabının üzerinde böyle var diyor ki biz bunu seviyoruz bunu gördüğümüz zaman aynı bak biz bunu gördüğümüz zaman Allah'a hatırlatıyoruz hatırlıyoruz bunlar bize Allah'a hatırlatıyor biz de Allah'a hatırladıkça Allah'ın aşkımız büyüyor Allah'a ibadetimiz büyüyor bakın başka rivayetler var bunlar ilk önce e, bazı yerlere mağaralara vesaire böyle halim insanların resimlerini çiziyorlar sadece şeyden dolayı çiziyorlar işte bunlar Allah dostudur hiç katılmıyor bunlar ibadet edilmiyor sonradan ondan sonraki nesiller geliyor diyor ki ya bizim babalarımız bunları boşu boşuna çizmez yani bunlar bir çizmişse belli bir şey var bunların sonra itikatta durmaya başlıyorlar onların etrafında yani itikattan maksat ne böyle uzun müddet geçiriyorlar hani bugün aynı günümüzde gibi kabirlere gidiyorlar saatlerce mesela kabrin başında oturuyor ağlıyor vesaire uzanıyor yatıyor namaz kılıyor aynı sonradan baş, baş senetim geliyor ve sonra diyorlar ki bunlar ancak ibadet olunmaya layıklar ki hani böyle tarzını gördüler bizim babalarımız tarafından resimleri şimdi bu ibadet oldular İnan şu an aynı bir şekilde yani bu mesela aynı bir şekilde yani adam koyuyor onu belki tazım bağında ama o belki ölecek oğlu bunu görecek ya babam bunu her gün yanında taşıyorsa hani niçin her gittiği yerde yanında taşıyor demek ki her gittiği yerde bu adam onun yanında sonra tut ibadet edilecek ki bunun da ibadet ediliyorlar çünkü yardım istiyorlar sonuçta şeylerinden yardımdan biliyorsun dua etmek ibadettir birazdan göreceğiz öyle o yüzden e, hakikaten yani eski müşriklerle günümüzdeki tasavvufların bazı şeyleri birebir aynı hatta e, Süleyman Efemin diye bir alimimiz var diyor ki daha bir üst seviyeden bahsediyor diyor ki hatta diyor günümüzdeki müşriklerin şirkleri geçmişteki müşriklerin şirklerinden daha büyük daha az olur sebebi ise bakın ayette diyor ki onlar onlar denizdeyken başlarına bir felaket geldiği zaman ne yaparlar? Bütün tatlıklarını, bütün yalvardıklarını bırakıp sadece duayı kime hastalarlar Allah'a. Ancak bir Allah onları karaya çıkardığı zaman yine şirk koşarlar. Yani onlar demek ki başlarına sıkıntı geldiği zaman Allah'a sığınıyorlarmış, mesela müşrikler vesaire. Ama bizim günümüzdekiler dahi sıkıntın veya bollukta her zaman. Yani dahi sıkıntın veya sıkışmasın her zaman şerlerine dua etmeye devam ediyorlar o yüzden baktığımız zaman günümüzdeki hakikaten şirki bazı noktalarda daha az olur yani baktığım zaman hani bu kutu gördükleri zaman çığlıran, bağıran, kendinden geçen pek e, bir rivayet yok yani Mekke'li müşrikler benzeri Mekke'li müşrikler hakkında gelen ama baktığımızda günümüzdeki mesela adam tasavvuf şehrinin resmini görüyor veya onun yanında geliyor yani adam neredeyse yani bir ölmediği kalıyor yani o kadar bağırıyor çağırıyor ki çok buna ki madde rastlar billahi gelmiştir o yüzden hakikaten e, bunlar Allah'tan daha çok şeylerini seviye denilebilir bu noktada peki bu ümmet arasında şirk görülür mü? bakın genelde şöyle söylentiler vardır etrafta ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz bu ümmette şirk olur mu yani hepimiz Müslümanız hepimiz e, aynı Rabbe inanıyoruz bu ümmette şirk görülmez ki kitap bunu e, itibar olarak şöyle bir başlık atmış bu ümmet arasında şirk görülür mü? diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ümmet arasında şirk görüleceğine dair haberleri sabit olmuştur hatta bu şirkin en açık şekilleri olan kutlara ibadet dahi görülecekmiş bu ümmette görülüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabittir ümmetimden bazı kabileler müşriklere ilhak et, edince ve onlar kutlara tadıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır demek ki kıyametin alametlerinden bir tanesi Müslümanlardan bazı tayfelerin müşriklerin sahlarına katılarak kutlara tapmaları olacak biz geçen derslerde ilk derslerde hatta bu şirki biraz e, e, kaba olarak anlatmıştık ve ikiye bölmüştük şirki demiştik ki büyük şirk ve küçük şirk ve bunların arasındaki farkı söylemiştik küçük şirk insanı dinden çıkarmaz büyük şirk ise insanı dinden çıkarır büyük şirkin anlamını demin yaptık dedik ki sarf-ı şeyin hata itillahi azze olmuş Allah azze ve celle hak olan herhangi bir şeyi e, başkasına sarf Şimdi mesela bir sürü noktaya kişi şirke girebilir. Mesela duada şirk gibi. Mesela kişi Allah'tan gayrısına dua ederek şirk koşabilir. Allah'tan gayrına dua etmek e, Allah'a has olan hangi şeyde şirktir? Bu üç kısmı düşünün mesela rububiyet, uluhiyet, intifat e, Şimdi üç kısmı var dedik bakın bunu özellikle söylüyorum bu çok önemli Rububiyet, uluhiyet ve intifat tevhidi var değil mi? Şimdi Allah'tan başkasını dua eden bir insan tevhidin hangi kısmında şirk olmuştur? Bir düşünün mesela yani uluhiyet mesela genelde uluhiyet denir doğru en böyle e, açık noktası uluhiyettir belki ama düşündüğün zaman şirkin üç noktasına da şirk koşar bu hürriyet ücret değilsin bakın burası çok önemli arkadaşlar bu malumatı kolay kolay her yerde bulamazsınız bunu özellikle mesela ilim evinde bunu özellikle uzun dersler sonucu anlatıyorlar ama biz kısaca bunu şöyle yapacağız bakın dedi ki uluhiyet uluhiyet ikinci var çok önemli uluhiyet uluhiyet uluhiyetin hatırlarsak bakın e, şirki anlatalım yardım istemek yardım hakkı veya dua hakkı şimdi düşünün ki bir adam diyor ki ya Abdülkadir Geylani dua ediyor birisine ve başından bir haceti kaldırmak için ki Abdülkadir Geylani diyor vefat etmiş şimdi bu adam dedi ki tevhidin üç kısmında şirk koşuyor neden? şimdi bu tarihi tarifine bakın Allah'ın tümlerin Allah'ın tümlerinde bilmemek değil mi? öldüren, dirilten, rızık veren değil mi? Fayda veren, zarar veren Allah. Allah'ın kendi fiilleri. Peki bu adam Allah'tan başkasından yardım isteyeceği zaman istemesinin sebebi ne? Başındaki bir belayı da etmek değil mi? Veya başına bir hayrın gelmesini istemek. E bu Allah'ın fiili değil mi? E bak bu adam ne yaptı rububiyette? Şirk koştu. Bunu kitapları şimdi. İkincisi bakın uluhiyet. Uluhiyet sözü değil bu Allah'ı ibadette birlemek. Değil mi? E peki bu adam ona dua ederek ibadet etmedi mi? Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Hadiste de geçiyor. Hadiste diyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Peki bu adam ona dua ederek ne yaptı? İbadet etti. E o zaman bu adam ölümcülükte de şirk koştu. Bir de isim sıfat verir. Bakın. İsim sıfat. İsim sıfat sözü neydi? Allah Azze ve Celle'yi kendini vasıflandırdığı şeylerde vasıflamak ve isimlendirdiği şeyde isimlemek ve bunu hiç başka hiçbir şeye sarf etmemek şimdi bu adam Allah'tan gayesinden yardım isterken Abdülkadir Geylan ölmüş müydü veya yaşayan bir şehir Siirt'te veya Mardin'de veya Amerika'da veya başka yerde uzakta onun duyduğunu inanıyor ki ona söylüyor değil mi? Halbuki duymak için sıfat değil Allah'ın sıfatıdır duymak yani bu Allah gibi duyduğunu inanıyor yani nerede olursa olsun şeyhin beni duyuyor o zaman bu adam ne inandı? adamın her şeyi duyduğunu ve bildiğini inandı o zaman alim sıfatını, seni sıfatını, duyma sıfatını hepsini ne yapmış oldu bu? okular almış oldu o zaman söylediğim üç kısmında da bu şirke girmiş oldu bakın bu kaydeyi çözerseniz bütün tekfirlerin bütün dünyada ve Türkiye'de bütün tekfirleri yıkan bir kaydedir bu bunu bildiğiniz an bakın bunu bildiğiniz an bu kaydayı bu şekilde bildiğiniz an bütün tekfirler tabiri caizse sizin önünüze yıkılmaya mecburdur sizin önünüze yıkılmaya mecburdur neden? şimdi günümüzdeki tekfirler ne diyor? mesela örnek şimdi Allah'ın indirdiği hizmet nasıl kafirdir veya kim e, işte e, bir günah suçunu mesela onaylarsa imzayla bu adam kafirdir diyor ki neden kafirdir e, diyor ki çünkü Allah diyor ki çünkü Allah e, demiştim ki kim Allah'ın emriyle nasıl kafirdir güzel o zaman sen küfür olan her şeyi küfür olan her şeyi kim yaparsa yapsın ona kafir demek zorundasın eğer özür mücadelesi burada özür görmüyor sanki bu adam görmüyor şimdi güzel o zaman bu adama soruyorum mesela şimdi üç tane isim verelim bakın İbn Hacer Hacer İmam Suyuti Suyuti ee, başka kim örnek verelim yani şimdi aklıma yani imamlar verin mesela bunların üçü yani tarih boyunca tabiri caizse isimlerini altına atı yazmışlar ilme bu bütün alimlerin ortak görüşüdür ki bunların üçü de çok büyük alimdir ama bunların üçünün ortak bir hatası var bunlar isim sıfat mevzusunda öyle sünnet gibi düşünüyorlar mesela Allah'ın arşının üzerine iktiva ettiğini kabul etmezler Allah Azze ve Celle'nin el sıfatının olduğunu inkar ederler bunlar şimdi bu üç alimde şimdi sadece bir tanesini örnek verelim Allah'ın el sıfatını inkar etmek bu küfür mü? küfür küfründe icma var korkutucu bir şey diyemez çünkü bu Allah'a korkutucu sevgini vermek Allah size kitap söyledi 75. ayetinde ey iblis iki elin yarattığına sözü etmekten alıkoyan nedir sen diyeceksin ki Allah ne diyor şimdi bunlar yok diyor değil mi? bu tekfircilere göre de başka bütün insanlara göre de bu üçü alim bir de kafir değildir bu da üç alimdir hatta evin içinde alimlerinden ama isim sıfat mevzularında bazı hataları var şimdi onlara soruyorsun sen bu insanları tekfir ediyor musun? yok diyor hangi tekbirde salattan sonra hiçbir tekbir etmez peki atıyorum ben neden herhangi bir millet vekilini veya başkasını tekbir ettim e diyor ki o şimdi şirk koştu e bu da şirk koştu hiçbir ayrımı yok bunun yani hiçbir ayrımı yok kaçacak yani içini ayırt edecek makul hiçbir sebebi yok bundan bu adam yani bu üç tevhidi bilirsek şimdi çünkü adam sana ki o, o adam Allah'tan başkasına hükmetmek ve Allah'ın indirdiği dışında başka bir şey hükmetmekle bu adam şirk koşmuştur diyecek şimdi sana tek edecek diyeceksin ki ona hangi kısımda şirk koşmuştur sen diyor ki rububiyet tevhidinde şirk koşmuştur çünkü hükmetmek Allah'ındır ya Allah'ın dini Allah'ındır ya e bu Allah'ın dışındaki bir şey hükmederse mesela Kur'an dışında kafirdir diyor e bu ülke de anayasayla hükmetmek için mesela kafirdir diyor misal e şimdi bunlar diyorlar ki o e zaman bu rububiyette şirk koştu tevhidde şirk koşmak adamı direkt cehenneme atar ölü hiç olmaz diyorlar e diyorsun ki tamam bakın bu senin söylediğin alimlerde bu senin söylediğin alimlerdir bütün kitaptan yine tezimizin bu kısmında şirk koşu çünkü tezimizler de bizim dediğin ama sevgili şıkmaydı çok önemli biraz o yüzden buna diyeceksin bunlar neden burada şirk koşuyor da kafir olmuyor yani neden diğer alimler rüzgarda koşuyor da kafir olur kaçacakların hiçbir yer yok burada hepsi buna, bu noktaya teslim olmak zorunda o yüzden bunu kendi bilmenin böyle bir önemi var ha olur ki mesela azli bir tekfircidir hani dünyada eşi benzeri yok tuttu var hiç şey yok diyor ki bana ne İbn Hacer de kafir İmam Suyuti de kafir Nevi de kafir dedi mesela niye bunu kurtulacak onlar neden diyeceğiz ki senden önce bunu söyleyen var mı yani 14 İbn Hacer öyle 7-8 sene oldu yani bunu anlamayan hiçbir insan çıkmadı da 1400 senedir bir tek sen buna e, doğru karar verdin yani bütün insanlar hatalı hatalıydı bir tek sen mi haklıydın yani 1400 sene böyle yüzlerce sene hep alimler gelmiş hiçbiri tekfir etmemiş ikinci sıfatta bütün hata yapanları sen şimdi 1400 sene sonra çıktın dedim ki ben bu geçmişin şimdi siliyorum İslam'ı kimse söylemedi benden başka bunu mu diyorsun çıkacak yok varsay azı da dedik evet çıkar hakikaten böyle insanlar var çünkü dünyada bir tek benim Müslüman diyenler var yani şu an e, yine bu, bu çıkamaz dışına neden? Bu sefer ona şöyle yaklaşırsın Nebi Sallallahu diyor ki ümmetinden bir taife olacaktır kıyamete kadar hak üzerine devam edecek Nerede bu taife? Kıyamete kadar hep böyle hak bir taife olacak Nerede o taife? Senin gibi düşünen Burada biter işte adamın en son noktası senle tartışacak oraya kadar Orada biter Çünkü Nebi Sallallahu diyor ki kıyamete kadar hak taife olacak Ve onlara muharebe edenler hiç onlara zarar veremeyecek diyemez ki o hak tayfeden çünkü sende olmadan da olacak o tayfe değil mi? kıyamete kadar nerede o tayfe? böyle bütün herkesi tekfir eden için sıfatla ilüzete ilüzete hata eşliğinde o geçici olarak herkesi tekfir eden nerede bu tayfe yok en son biteceğim nokta inşallah bırakır. O yüzden dedim ki duada bazen kişi duada şirk koşabilir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi buyurduğu gibi dua e, ibadettir. Bazen kişi itaatte şirk koşabilir yani ne yapar mesela bazı noktalar vardır sen o noktada Allah'a ibadet etmek zorundasın Mesela Allah sana diyor ki namaz kıl Allah'a itaat edeceğim Şimdi herhangi bir insan biliyor ki Allah'ın burada bir emri var Mesela namaz kılma emri Sonra diyor ki bu adam Benim şefim bana namaz kılma derse ben kılmam Çünkü onun bir bildiği vardır Böyle diyen hala insanlar var günümüzde Bu insan ne yapmış olur? İtaatte şirk koşmuş olur Çünkü Allah sana ne diyor hüküm Allah'ındır de tasavvufçular var mesela diyorlar ki şeyhin şu an yanımdan geçse ki ben birebir yani bunu birisinden duydum diyor ki şeyhin yanımdan geçse hiçbir cümle söylemezse hiçbir cümle kullansa diyorsa ki kalk şu binanın üzerine çık atla sonra gitse selam bile vermese ne önü var cümlenin ne arkası kalk bu çatıya çık atla gitti ben hemen hesaplı sorgusuz hesaplı çıkıp atlayıp ölürüm diyor neden çünkü benim şeyhimin bir bildiği vardır ve bunu da şeyle örnek getiriyor işte bu Hızır Aleyhisselam'ın kıssası falan var ya çocuğu öldürdü sonra Hızır Aleyhisselam niçin öldürdün ha e, diyor ki bu kafir olacak öldü şey, ben, benim de öyle bir şeyim var diyor benim ki diyor ki Hızır Aleyhisselam vahiy almış senin şeyhin vahiy almış mı aldı dese kafir olur e, vahiy aldı diyemiyorlardı zaten akıl ilham aldı diyorlar vesaire o yüzden bu batıl ha bu ne yapmış olur bu adam Allah'a itaatte şirk koşmuş olur neden çünkü Allah kendi canımızı kendi canımızı almayı Kur'an'da yasaklamıştır evet. bazen de muhabbette şirk vardır arkadaşlar sevgide de şirk koşabilirler aynı bugünkü tasavvufçuların koştuğu şirk de bu kabildenmiş mesela Allah Kur'an'da biliyor ki insanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sever gibi sevdikleri benzerler icat ederler iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır yani burada bir sorumluluk var bazı kişileri seviyorlar müminler de Allah'ı seviyor onlar aynı şekilde Allah'a da seviyorlar bakın bazı insanları bazı putları bazı salihleri seviyorlar Allah'a da seviyorlar müminler de burada sadece Allah'ı seviyor işte Allah onu seviyor diyor ki bunlar bazı kişileri seviyorlar kimi Allah'ı sever diye seviyorlar şey ama müminlerin Allah'a sevgileri onların putlarına sevgilerinden onlardan veya onların Allah'a sevgilerinden daha üstündür neden? Çünkü onların sevgisinde ortaklık var. Müminlerin sevgisi sadece Allah'a. Bazen muhabbette de şirk olabilir. Şirkin diğer kısmı ise küçük şirktir. Küçük şirkte ikiye ayrılır arkadaşlar. Açık şirk ve gizli şirk olmak üzere iki ayrı. Açık şirk mesela lafzi olarak. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse küfre girmiş ya da şirk koşmuş olur bakın bu lafı şirk ama şu şirk bir insanı dinden çıkarmaz bir insan Allah'tan gayrısına yemin etse mesela babamın üzerine yemin ederim işte Şaban'ın üzerine yemin ederim Abdülkadir Geylan'ın üzerine yemin ederim diye lafızlar kullanırsa bu insan şirk koşmuş olur ama bu küçük şirktir bundan çıkaracak şirktir buna da ne denir biz açık şirk çünkü bunu lafzı olarak açıktan söylemişiz bir de ikinci kısmı olan arkadaşlar gizli şirk var gizli şirkte kalpte olan şirk mesela buna da alimler genelde ne örnek verirler rüyaya örnek verirler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor diyor ki sizin için en çok korktuğum şey şirk şirktir Azay dikkat edin kime söylüyorum Ömer'i sahabelere yani insanların en hayırlı ve Allah'ın Kur'an'da övdüğü hatta Allah onlar için diyor ki Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuştur böyle bir topluluk Nebi Aleyhisselam diyor ki bunlara hitaben bunlara hitaben sizin için en çok korktuğum şey küçük şeydir ashab ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir diye sorunca o riyakarlık yapmaktır diye cevap vermiştir Ahmet İbn Hanbel'in müşterinde hatta bazı rivayetler var işte kişi mesela namaz kılar başkasının onu namaz kıldığını görürse o namazını tezmin eder güzelleştirir ya sen e, diyelim ki e, iki kişi namaz kılıyorsun burada normal kuram atıyorsun normal bir sesle bir bakıyorsun birisi geliyor senin bir de güzel bir sesin var ama o normal okumuşsun işte benim sesimi duysunlar bakalım ne kadar güzel okuyor Kur'an ya ne kadar böyle huşulu namaz kılıyoruz diğer secdeler şey vesaire işte bunların hepsi bir kapsama girer veya e, evet. yani her şey herhangi bir cep telefonu almışsın hava atma adına araba almışsın hepsi girer yani bu bunlar insanın kurtulması hakikaten çok zor o yüzden Nebi Sosyal'ın diyor benim ashabım sizin üzerinize en çok korktuğum şey şık şey. yani düşünün mesela Nebi Sosyal'ın münafıkların listesi ne Allah Azze ve Celle veriyor değil mi ona münafıkları anlatıyor kime veriyor Zeyfe Hürmür Yemen'e veriyor münafıkların listesinde 3 kişi var burada ama Zeyfe Hürmür Yemen'den bahsetmiyor bilmiyor bunları Nebi Sosyal'ın öyle istiyor Ömer İbn Hattab ne yapıyor? Bak cennetle müjdelenmiş ve halife olacak sonradan yani tabi o, o dünya halife olacağını ama sonuçta bu halife bir insan yani o kadar Allah katında değerli cennetle müjdelenmiş Hudeyfeti Güven'e tabi zaten yalvarıyor ben de var mıyım diye yani o kadar kendimden korkuyor Hudeyfeti Güven'e diyor Allah senden başkasına bir daha senden başka kimseye söylemeyeceğim diyor sen yoksun diyor ama senden sonra bir daha kimseye söylemeyeceğim diyor sonra Ömer İbn Hattab Teala hatta Hüzeyfe bin Yemen'in arkasında gezermiş Bakarmış o kimin arkasında namaz kılıyor kimin arkasında kılmıyor Hani kılmadığın münafık diyor Gezermiş yani O kadar yani düşün biz kendimizi kurtarmışız Yani düşün o gün, o gün peygamber var Ve Allah bu ashab hakkında haber veriyor Ve bunların önderi peygamber var Bunlar yine kendilerinden emin değil ama günümüzdeki tasavvuflara bakın Benim şeyim beni kurtarıyor diyor Ne kadar eminler kendilerinden yani işte şeyhimizin cübbesinden tutacağız, sırattan geçireceğiz o kadar eminler ve bunların şeyhi peygamberin istediği hiçbir şey ve bu sahabeler peygamberin bizim dibinde olduğu halde bu kadar kendilerinden korkuyorlardı hatta bunlar cennetle müjdelenmiş yani yani düşün inanın şu an var ya şu an e, bir vahiy gelse bir kağıtta bazı eğitimler verirse hepimizin kalbine şüphe girer acaba ben var mı? kendimizin Müslüman olduğunu bildiğimiz halde ondan yine kurtulamayız kurtulmamamız lazım eğer imanımız varsa bize o şüpheye sokması lazım o yüzden sahabeler e, kendilerine yani bu noktada hiç güvenmiyorlar kısaca bu arkadaşlar bunun sonraki hafta inşallah bu kesim var şimdi fıkra geçiyoruz anlatacağız ne olduğunu dair ee, bahsedeceğiz inşallah kitap biraz kısa almış biz geniş tutacağız sebebi de şu ee, şimdi Türkiye toplumunda genelde Rusya meselesi insanların hakkında çok karışık ve çok az şey dinliyoruz hakkında ve hakikaten millet merak ediyor yani inşallah bunu bir kere geniş şekilde anlatalım bütün e, her şey bütün inşallah inşallah kafada sürmüşsün o yüzden bu kere biraz geniş tutacağız e, ben kitaptan özet yapacağım ama kitapla bağlı kalmayacağız yani kitaptan çok az bir şey alacağız ben inşallah e, işte malumatımız kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum şimdi şimdi Rukiye öncelikle nedir? Rukiye biz çok kullanırız bu, bu ismini rukya rukya kısaca görüp ki okumak lügat manası okumak yani tutuyorsun şu kitabı okuyorsun ya buna da lügatta rukya denir ama bizi bilgilendiren dini manası rukya Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resul'ün sünnetinden sayı, olan, sayı olarak gelen dualardan ölünün şifa bulması için şey, hastanın şifa bulması için okumaktır budur rukya şimdi burada diyor ki e, kitap Şid, e, diyor ki e, zükre, sıtma, sara ve buna benzer bir takım rahatsızlıklara uğramış olan bir kimsenin korunması için, korunması için yapılan okumaya denir buna azime de denir Rükyanın diğer bir ismi azime yani yani gün mesela bir kitap okuduğumuz zaman azime geçerse onda rükya olarak Rükya ile azime müterabiftir yani eş anlamlı işte kırmızı ile azime bunu bilin yani bu kelime yabancı gelmez ben de sadece imamlarımızdan İmam Karakil Lugat alimlerinden o arada fark demiştir, fark var demiştir, o önemlidir. Şimdi rükle dua çeşitlerinden bir çeşittir. Şimdi rüklenin üç şartı vardır arkadaşlar. Şimdi öncelikle düşünün ki sizden evinizin bir hanımı çocuğu birisini başı ağrıyor. Şimdi ona rükle yapabilirsiniz. Yani isterseniz mesela elini elinizin başına koyarsınız, Fatiha okursunuz. Allah'ın izniyle Allah dilerse o duanızı kabul eder ve ona şifa verir. Rukya genel olarak tabi olarak olur ama Rukya'nın sayı olmasının 3 şartı vardır ve bu 3 şartta İmam İbn Hacer Fethül Bari'de icmayı zikreder şimdi 3 şart sayacağız çok önemli bu 3 şartta icma var şimdi özellikle bunları bir tek amel etmemin için de önemli mesela elhamdülillah ben çok şahit oldum yani bir hasta vardı bizim evde ee, yani dişinin ağrısından gidecek yani o kadar aşırı yani bazen Allah kabul ediyor ben koydum mesela elini yanağına okudum anında o an Allah şahit yani ben buna kendi gözümle kendi yaşadım yani o an yani o kadar acısı saatlerce sürüyor o an onu hap alıyor hiçbir faydası yok okudum okudum an geçti yani bazen Allah gibi hemen kabul oluyor yani bu rüya çok önemli amel etmemiz babından da çok önemli İnşallah bunu genişçe işleyelim bakın arkadaşlar 3 şart koyacağız birinci şart diyoruz ki Rukya ya Allah'ın kelamıyla olur ya Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak gelmiş dua ile rukya mesela şimdi bu üç şartı sayalım bunları açıklayalım ikincisi rukya Arapça olacak yani mesela Fatiha'nın Türkçesini okuyarak değil rukya Arapça olacak ikinci şart bu birinci şart o zaman Allah'ın kelamı olacak veya e, isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi Sallallahu gelen sahih bir duayla rükya yapılır karşı taraf ikinci şart Arap olacak bu Arapça lafızlar yani e, Nebi Sallallahu e, mesela Allah'ın ismini kullanarak mesela Rahman yerine rahmet eden falan demeyeceksin tamam mı? bu manada Arapça olacak Rahman o yüzden ikinci şart bu üçüncü şart Rüküye yatan kişi o rüküye şey yaptığı, kullandığı malzemeler var ya tabiri caizse işte Allah'ın isimleri, dualar, Kur'an bizzat bunun kendisinin fayda verdiğini değil de arada vesile olduğunu, fayda verenin Allah olduğuna iman edecek yani bu kendisi bizzat zarar veya fayda veren değildir bu dua ve lafızlar bizzat kendisi değildir fayda veya zarar veren sadece fa e, faydanın gelmesine sebep olan lafızlardır bu şekilde inanacak işte bu üç şart olmazsa Rusya batıl dinen olursa onun kaderi veya reddi Allah Azze ve Celle kalmış nasıl sen dua edin ya elmaları ölmesi böyle dilerse verir dilerse vermez bu kere böyledir ama rükyanın normal bir duadan özgün bir özelliği vardır yani nedir mesela özel çünkü duada bir şey edebilirsin ama rükyada özel böyle şekiller gelmiştir bize şimdi bunları inşallah tek tek işleyeceğiz şimdi arkadaşlar bakın Allah bu malumatları kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız yani Türkçe kitaplarda vesaire şimdi o yüzden bunlara dikkat edin yani e, bir kere burada alırsınız sonra aklınıza tutmuş tutmuyor önemli çok önemli yani insanların bunda hakikaten bayağı bir eksiği var şimdi diyoruz ki Allah'ın kelamı olacak birinci şartın içinde ne vardı Allah'ın kelamı kelamı değil mi? bunun delili ne? şimdi bakın ee, Ayşe radıyallahu anh'tan gelen rivayet var Nebi sallallahu e, ölümüne yakın yani ölümüyle son bulduğu en son hastalığında yani o hastalığı ölümüne sebep oldu en son hastalığında e, muavvazatı okuyor muavvazattan kasıt yani e, İhlas, Felak ve Nas Selak ve Nas sureleri Muavvezat'tan kasıt Felak ve Nas sureleri bunu İbn Hacer de rivayet ediyor Zaten onlar Muavvezat diye meşhur olmuştur o sure Diyor ki Nebi Sosyal'ın bunu ötüyormuş kendine Bunları okuyarak kendine rukiye okuyormuş. e, bunu Hazreti Ayşe rivayet ediyor sonra Hazreti Ayşe diyor ki bu Nebi Sosyal'ın hastalığı ağırlaşınca ben okumaya başladım ancak ben okurken diyor onun elini kendi götürüle sürdüm yani sen bu yapan kişinin kişiye kendi elini sürersin bu yaparsan ama şimdi Nebi Sassallam'ın kendi ölümü kendisine söylüyormuş Allah Ayşe sebebini de söylüyor çünkü diyor ki Allah Resulü'nün evi Allah Resulü'nün cesedi bereketli olduğu için biz teberrüğü söylemiştik geçmiş derslerde biraz değil mi Allah Resulü'nün zatı bereketlidir yani Allah Resulü'nün bir terini bir yüzüne sürebilirsin bir saçını ağrıyan bir yerine sürebilirsin teberrüğü kılmak için bereketinden bu Allah Resulü'nün haktır Hazreti Ayşe de zaten bunu itibar alarak böyle yapıyor şimdi bu hadisten ne anlıyoruz ne okunmuş Allah'ın kelamı değil mi o zaman bu hadisten bunu e, ee, ispatladık değil mi? İkincisi mesela ne dedik Allah'ın isim sıfatlarıyla rukuya yapılabilir yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını mesela ya şafi dersin bana şifa ver gibilerinden böyle tamam mı? yani Allah'ın isim veya sıfatlarını kullanarak mesela Ebu Said el-Kudri'den gelen bir rivayet var diyor ki enne Cibril eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bizim diyor ki ya Muhammed ey Muhammed ee, işleteyse yani şikayet, bir şikayetin var bir rahatsızlığım var bir şeyden mi şikayet ediyorsun diyor biliyor Peygamber Cebrail Aleyhisselam o yüzden diyor fekale Nebi Aleyhisselam diyor ki naam evet şikayetim var kale sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki Bismillahi erdik min kulli şeyin yu'dik min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yaşrik Bismillahi erdik bunu söylüyor ne diyor e, Cebrail Aleyhisselam Bismillah oku sana seni inciten her şeyden her şer, şerli nefisten yahut her haset edici gözden rukiye ederim Allah sana şifa verir Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim hadis müslümde ne diyor Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ne yapılır karşı tarafa rukiye edilebilir bir de e, e, ismi ne demek? Allah'ın direkt isimleri ve sıfatları değil mi? Şimdi bakın Nebi Sallallahu e, birçok rivayet gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de şimdi bakın Allah diyor ki Nebi Sallallahu hadiste diyor ki Allahümme Rabben nas elhebel be's ve şfihi ve ente şafi la şifae illa şifauk şifaen la yugadiri saklanın Allah'ım ey insanların Rabbi hastalığı gider ve ona şifa ver sen şifa ki, senin şifandan başka şifa veren yoktur geriye hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan et bütün bunlardan anlaşılıyor ki bu şartların delilleri e, burada mevcut ikincisi bir Arapça olması bu da şart alimler bunda icma etmiştir çeşitli illetler getiriyor onu burada zikretmeye e, gerek yok İki, üçüncüsü dedik ne? bizzat Allah'tan yardım istemiş, bizzat Allah'tan yardım istemiş, o senin okuduğun şeylerden değil Her, bir insan şöyle şüphe getirse derse mesela Kur'an Allah'ın kelamı o zaman Kur'an'dan niçin biz yardım istemiyorum diyerek diyor ki Kur'an Allah'ın sıfatı Allah'ın sıfatlarıyla istiazı edilmez o isim sıfat babı olur tamam. o yüzden şifayı direkt kimden bekleyeceğiz Allah Azze ve Celle'nin şifayı bekleyeceğiz Şimdi e, Rusya'nın birçok şekilleri var Rusya nasıl yapılır? Şimdi bunları kısaca anlatalım Zikya en nefes veya ettefil şeklinde okudur. Yani nefes ettefil arasında takmayı Şimdi bir tanesi şöyle tükürük gibi yaparsın ya şeklinde Tükürük gibi Tükürük çıkmaz aslında belki de çok böyle e, bir iğne, iğne ucu kadar en fazla çıkabilir Hep birlikte biraz daha böyle tükürüğü çıkar e, çıkarırsın hafiften yani şimdi böyle değil de hafiften tükürük çıkar bir iki şekilde rukiye yapılabilir ee, Şimdi e, o sıfatların hepsini anlatalım inşallah. Şimdi diyor ki burada mesela sizden birisi hoşlanmadığı mesela bunun delili ne? Nebi Sallallahu ne diyor? Sizden birisi hoşlanmadığı bir şey görürse rüyada uyandığı vakit üç defa ne yapsın? Nefes yapsın yani şuraya gibi yapsın bu nefes değil ha nefes erkek bu tükürük gibi ama şeklinde tamam mı? nefes hareket şey hayır hayır nefes almak değil yani nefes yaptım yani tükürü e, üfleyerek böyle tükürmek yani şeklinde sonra o rüyanın şerrinden vur ki Allah'a sınırsın şüphesiz o takdirde o ona zarar vermez şimdi bu adetten ne anlıyoruz kişi kötü rüya gördüğü zaman ne yapacak nefes olur şeklinde sonra Allah'a sığınacak Allah'a sığınacak e, e, yani mesela eyyübillahi yine şeytanı rejim gibi Allah'a sığınacak işte bu ayetten biz ne anlıyoruz demek ki rukiye yapan bir insan şeklinde mesaj şeklinde rüya e, rukiye yapabilir yine Nebi Sallallahu Nebi Sallallahu ailesinden biri hastalandığında Nebi Sallallahu muabbezatları okumuş yani işte felak ve e, ve karşı tarafa şeklinde e, nefes yaparmış bu da bu hadis de Bukhari'de mevcut yine Nebi Sallallahu yatağa girdiği zaman şu e, ee, bunda inşallah amel edelim bu çok önemli e, ee, İblas muavvazat yani felak ve nafsı okurdu ellerini üflerdi ve elini yüzünü yüzüne ve vücudundan elini ulaştırabileceği her yere sürerdi her yere sürerdi bu harfler de mevcut sahih olarak bu kardeşimden mevcut Şimdi burada bir mesele var arkadaşlar insanların mesela bazı kişileri kafasına takıyor bunu da açalım Şimdi bu üflemek kişi mesela karşı tarafı okuyacak ve üfleyecek değil mi? bu veya elini okuyacak ve üfleyecek önce üfleyecek sonra mı okuyacak yoksa okuyacak sonra mı üfleyecek yoksa hem okurken bu arada üfleme işini yapacak arada bunu bu şekilde yapacak bu genelde e, çok soruluyor genelde insanların arasında meşhur olan önce kişi okur ondan sonra elini üfler sonra bedenine sürer mesela biz diyoruz ki üçü de sahih üçü de gelmiş Nebi Sallallahu yani kişi önce iftar avucuna üfler sonra bedenine sürer şey iftar okur arada üfler iftarsa okuma bittikten sonra üfler e, bunların hepsinin de delili naklara baktığımız zaman hepsinin delili mevcut mesela an Ayşe radıyallahu anh enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ evâ ilâ firâşihi kulle leyletin cema'a kesseyhi thumme nefese fihime fekara'a fihime diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman her gece iki avucunu toplar sonra bu avuçlarını üfler sonra da o avuçların üzerine okurdu demek ki bakın bu ayette ne yapıyor önce üflemeyi yapmış bu ayette Nebi sallallahu önce üflemeyi yapmış bu, e, bu hadiste Nebisim şey. başka bir rivayette diyor ki Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza eva ila firâşihi nefese fi kefteyhi bi kulhiyallahu ahad ve bil muavvezeteyni cemiyen diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Kulhiyallahu ahad ile beraber ve muavvazatunla birlikte eline üflerdi bu da demek ki okuma esnasında bunu arada yapıyormuş Allah Resulü varlıkta buna değil peki son en son okumak insanların arasında meşhur olan kişi önce okuyor sonra üflüyor bunun delili demeyi Harice bin Esfal Essemin radıyallahu anh var amcasından şöyle rivayet ediyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dönüyorduk yolda bir Arap kabilesine rastladık dediler ki bize gelen habere göre siz şu hayırlı adamın yani bir sosyalini kastediyor hayırlı adamın yanından geliyorsunuz sizin yanınızda rukiye veya bir ilaç var mıdır yani okuyabilecek veya yanında bir ilaç bulunan kişi var mıdır bizde elleri ayakları zincirle bağlı bir deli vardır diyorlar bizde evet dedik onlar da o bağlı olan bölümü getiriyorlar buraya bunun üzerine sabah akşam diyor ki üç kere Fatiha suresini okudum Fatiha'yı her bitirişimde tükürüğümden ona tükürüyorum Fatiha'yı ne? her bitirişimde tükürüğümden ona tükürüyorum demek ki bu da okumaktan sonra onu yapmış demek ki üç şekilde de bu hadislere göre üç şekilde de caiz bu Ebu Davud'da mevcut bahis sonra zaten hadisin devamında diyor ki bunun karşılığında bir şeyler vermek istiyorlar bunlar ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan almam dedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana hiç tereddüt etme onu al ve Nice kimseler bazı şeyleri okumak suretiyle bir şeyler alıp yiyorlar. Sen ise hak olan bir şeyi okumak suretiyle elde ettiğin şey yiyorsun. Şeklinde diyor. İşte hadis Ahmet bin Ammer'de, Ebu Davud'da, Nese'de, ondan sonra Hakim Müsebesi'nde e, hadiste mevcut. Evet. Nefessiz şekilde okunabilir mi Burca? Yeni bir soru. Hani hiç yüklemeden. Yani Fatiha'yı okudum direkt karşı taraf. Hiç yüklemeden e, e, var mı var çünkü Nebi Sosyalem diyor ki bir duasında anlatıyor diyor ki yakulu diyor ki ezbidil e, be'ese rabben nasi veşfihu ve ente şafi la şifa'e illa şifa'uk şifa'en e, la yugadiru sakan mesela diyor ki Nebi Sosyalem bir ara bir duaya okudu diyor demin okudum bu Arapça dua yani baktığın zaman hadiste şöyle bir şey yok üflediğini söylüyor demek ki üflemesen de bu da caiz evet bunları hızlı hızlı anlatıyorum bitsin diye biraz uzun evet. bir de şu şekilde var arkadaşlar bu da pek meşhur olmayan bir şey parmağına önce nefes eder yani böyle şu şekilde hafif elin önleme çok hafif tutar o parmağını toprağa sürer herhangi bir toprağa yani yolda okuyorsun diyorsun yere sürersin böyle toprağa sonra e, okursun okuduktan okurken de o toprağa yük yapacağın kişiye sürer yükle yapacağım bir şey sorarsın böyle yüzü işte alnı başı vesaire ee, e, bunda belli var Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nebi Sallam zikre yaparken Allah'ın adıyla bu arzımızın toprağıdır boğazımızın tükürüğüdür Rabbimizin izniyle hakkımız şifalıdır der diyor Ayşe radıyallahu anh İmam e, Bukhari, Bukhari İmam Nevi de bu şekilde tefsir ediyor bakın İmam Nevi'ye bakın çünkü bu hadis konusunda da var İmam Nevi bunu bu şekilde tefsir ediyor nasıl? ağrının olduğu yere sürer şimdi normal bedenlere sürsen olur ama ağrının olduğu yere sürsen daha iyi neden şimdi onun hakkında rivayet edeceğim inşallah bu daha açık evet. şimdi bu arzımız diyor ya Nebi Sallallahu Aleyhi hadiste bu bizim arzımızdır diyor ya alimler orada bir itilaf ediyor arkadaşlar diyorlar ki bu arzımızdan maksat Medine'ye hasmı yoksa bütün yeryüzünü kapsar mı diyor bazı aileler diyor ki bu arzımızdan kasıt Medine. Çünkü Nebi Sassan'ın Medine'de söylüyor. Bu arzımız deyince içine Medine geliyor. Ancak cehir ulemanın görüşüne göre bu yeryüzündeki herhangi bir kara partisi olabilir. İlla Medine yaptım. Çünkü bu arzımızdan kasıt dünya, dünyadır Allah'u alem. Çünkü baktığımız zaman diğer rivayetlere mesela Nebi Sassan diyor ki Eylendiyel ardı mesciden mesavura. Yeryüzü bana mescit, mescit e, ve temiz kılmıştır diyor. Şimdi Nebi Sallam bir aracı Medine'de ikmal söylüyor Medine'de illa o Medine'ye has olacak değil Bu lafından da kanıt illa Medine olacak değil O yüzden bütün her yeri e, Dördüncü şekil bir de şudur arkadaşlar Eli ile cesede sürmek Eli ile cesede sürmek Benim hükmetimiz rivayetler zaten buna delil Uyurken de sorun Veya işte benim senin sorduğun e, Eli ağrıyan yere koymak vardır bize Mesela dişin ağrıyor dişini alıyor şöyle yanağına veya dişine bizzat dişini kendisine koyarak okuyabilirsin çünkü Nebi Sassan'ın elini cesedindeki rahatsızlık duyduğu yere koy ve üç kere Bismillah yedi kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru da diyor Nebi Sassan'ın şimdi demek ki ağrıyan yere de bizzat elini koyabilirsin Beşinci şekil en çok sorulan sorulardan bir tanesi Ben, daha, ben bunu rükle yapan bir kişiden de gördüm yani hatta Oruk'a yapılan şeyleri de söyledim çok faydası olduğunu söyledi ben bugün bir arkadaşla Iraklı bir arkadaş vardı o, o e, yükle yapan birisi onunla gittim bir kardeşin yanına onu e, yapmaya hemen bir kova su istedi bir, bir kova su getirdi bir de bir bardak su istedi ayrıca bu okuyordu üflüyordu e, e, nefes ediyor yani tükürüyordu şeye hem o kova suya hem de o bardağa sonra en sonunda bir ki bu kova suyla yıkan gitme e, ondan sonra e, yani yıkan dışından başka hani bu adı fan yıkan bununla ve e, bu bardağı da üflediğin suyu iç dedi ona ve bunlar da Nebi Sallallahu maruf geçenlerde bunu bir yere sormuştu bu insanların çok kafasını karıştı bu böyle bir şey sakın yani bunu nasıl yaparsın suyu akırsın o suyla yıkanırsın ve o suyu içersin ee, buna şu hadis geliyor e, hadis Ali radıyallahu anh'dan geliyor diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi bir gün namaz kılıyor akrep geliyor namazı Nebi Sallallahu Aleyhi satıyor Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki hemen e, şey olduktan sonra diyor ki Allah bir akrebe lanet etsin diyor ki ne namaz kılanı rahat bırakır ne de namaz kılanı dışında herhangi normal birisinden rahat bırakır e, ondan sonra e, diyor ki Nebi Sallallahu suyu üzetsiz, üzetsiz getiriliyor suya tuza okuyor Nebi Sallallahu yani sonra üzerine mesletmeye başlıyor bunlar ve bunu yaparken de kafirin selam ve nas surelerini okuyor demek ki suya da okunabilir ve Tabarani'nin el, e, muazzamı sahilinde mevcut Elbani'de bu hadisi sahiliyor hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam e, Tahavi'de bu Müşalmani'l Atar'da sayılıyor yanlış hatırlamıyorsam değil eminim yani aklına geldi eminim hatırlamıyorum İmam Tahavi'de hadis sahih yani İnşallah bu geçen bir dönemin bir sohbetin mümkün mü? Cemaatinden. Direktif bir yorum duayı. Allah bir yorum için aldım. O gelecek inşallah. Onu çıkarın, kağıdı suyu için 13 kere okuyabilmemiz lazım olsun. 14 kere okuyun diye üç kere okuyor. İşte oradan üç kere, işte oradan Şimdi bunu doğru söylemiş, yarıyı biraz şey söylemiş. Şöyle yapalım inşallah şimdi olacağız inşallah yine hani dedik ya suyu okunabilir Ayşe radıyallahu anh'tan da rivayet var Musanif İbni Ebi şey, şeyde de Hazreti Ayşe radıyallahu anh bunu fetva veriyor ama her ne kadar senedinde inkıta var Allahu alem yani senedinde inkıta var ama Hazreti Ayşe'den geliyor böyle bir şey evet altıncı şekli Kur'an'dan bazı ayetleri tutup yazarsın bir yere yazarsın bir yere yazarsın sonra şu ile buna e, şu ile bu yazıyı silersin ve o yazdığı, yazdığın o e, yani o su var ya o sildiğin o su o suyu ne yaparsın üzerine dökersin mesela ama bunda alimler çok ihtilaf etmişler böyle bir şey var mı sahih yani bazı rivayetler eserler getiriyor e, hakkında konuşulmuş şimdi cevaz verenler var mesela İbn Abbas cevaz, cevaz veriyor sonra İmam Mücahit sonra Ebu Elabe sonra Ahmet İbni Hanbel sonra Kadir Yaz İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım bakarsanız Musanif İbn Ebi Şeybe ondan sonra mesela İmam Ahmet ondan sonra Mecmul Fetava ondan sonra Zadın Naat bu rivayetleri görürsünüz bunlar cevap veriyor ama bazı alimler de keriz görüyorlar bunu keriz görenler mesela İbrahim el-Nehai, İbn-i Sirin İbn-i Arabi bunlar da caiz oluyor bu İbnül Arabi ve İbn Arabi bunları karşılayacağım sana da karşılayacağım bir İbn Arabi var bir de İbnül Arabi var birisi eliflamlı birisi eliflamsız eliflamlı olan alim eliflamsız olan Allah'ı idare etsin yani o yüzden İbnül Arabi bizim katımız alim olan İbnül Arabi bir de bu şekilde var arkadaşlar genel olarak bu şey bu şekilde şimdi bir de e, çok gündeme gelen bir soru var kitap ehli ha şimdi bunda racibi seçelim dedi ki alimler bunda ihtilaf etmiş bu altıncı şekil hangisi doğru bunu lezzet'i daimeye soruyorlar fetva kurulma ki orada tavakkuf ediyor alimler o yüzden en güzeli bunu yapmamak caiz veya değil bir şekilde fetva vermemek gibi yani ilimde e, özellikle ilimde geri kalmışlar bunun fetvasını zaten veremez yani o yüzden en güzel diyor siz şey burada tutarız ve insanlara da bunu tavsiye etmeyiz bunun için söylemiş Allah'a kitap elinin rütbe şey yapması bunda da acayip şekilde itiraf edilmiş e, caiz olduğu yönde itiraf edilmiş mesela mücaiz görenler olmuş mesela İmam Malik, İmam Şafii İbni ve, ve Arabi caizdir diyorlar mesela kitap olduğunu tevraktan veya buna benzer şeylerden bütçe şey yapmıştır ancak bir şartla o bilinen şey sayı olduğu sabit olursa o tevraktan şart şekilde gelmiş olsa o yüzden e, çelik görenler var Malik'ten başka bir rivayet e, sonra Errabi İbni Süleyman Mesela Abdullah İbni Mesud vesaire Müsned Ahmet'e baktığımızda caiz görmüş bazıları evet. Ee, caiz görenler neyi delil getiriyorlar diyorlar ki e, şu hadis enne ebabesine sıddık dekala ala Ayşe bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh Ayşe'nin yanına gidiyor kızı radıyallahu anh ve Yahya teştesi o da şikayetçi bir vasıf bundan ve Yahudiyetin tatlıha bir tane Yahudi var yanında Hazreti Ayşe'nin kadın ona şey yapıyor, rükü yapıyor rükü yapıyor Fekale Ebu Bekir Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ördüğüha bir kitabiyle Allah'ın kitabıyla ona rüke yapıyor Hadis muvattadan öldür İslam'ın İbni Ebi Şeybe, Sinan El-Beyhaki El-Kubra Sonra İmam Nevi bu eserin isnadı sahiptir yani Bunu delil getiriyorlar ve başka bir delilleri de var diyorlar ki nasıl bir kıyas e, e, kitap ehliyle evlenmek caiz kitap ehli kadınlarla o zaman kitap ehlinde bir kıyas yapması caiz öyle bir de kıyas yapıyorlar e, ikinci e, görüşün delilleri de diyorlar ki bir kere delil yok diyorlar kitap öyle bir için zikri şey yapmasına dair delil yok o yüzden kitap ehli bir şey yapamaz diyorlar bu esere gelince diyorlar mutlardır yani her ne kadar imam verir sayıp gidiyorsa Tabii çünkü orada Urvet e, bin Abdurrahman var Ebu Bekir'e ulaşmamıştır Yani Ebu Bekir'den geliyor ya bu rivayet Ebu Bekir'e ulaşmamış arada bir şey var müksellik var O yüzden diyorlar ki e, böyle bir sayı rivayet yok Ondan sonra İbn-i Mesud'dan ayrıca diyorlar ki buna muhalif olan rivayetler var İbn-i Ondan sonra şeye gelince kitabeyle kıyas yapıyorlar ya Diyor ki burada kıyas mal fark vardır Yani kıyasın şartları var Bu kıyasın şartına uymuyor Nedir kıyasın şartlarından bir tanesi? Arada illet olacak burada da bir illet yok bu usul ilmine girmeye ihtiyaç yok bu anlaşılmaz zaten şu anda kıyasın tarifine kısaca hamd-ı sar'in ala aslında illetin camiatin beynihuma yani içki neden haram? aklı yatan bir sebepten dolayı değil mi? peki esrar uyuşturucu neden haram? içkideki illet kendisinde bulunduğu için onu da aklı yatan şey var işte kıyas budur zaten işte şimdi kitap ehlinin evlenmesiyle yük arasında ne gibi bir illet olabilir? Hiçbir illet yok. O yüzden diyoruz ki bu da kıyas mal fark. Fasık kıyasıdır. O yüzden burada da onlardan bu noktada özür diliyoruz. Evet. En son mevzu yükle karşılığı ücret almak caiz mi? Dört metre imamı ve diğer alimlerde ittifak etmişlerdir ki caiz. Herhangi bir soru yok. Allah'a yardım Hızlı anlattım bütünlüğe kadar çok hızlı. bazı soru alabilirim bu kıyasında yani Barat kazandığını saçıyorsunuz şey Barat numaranı da Tanıtıcı yapıyorlar para gidiyor Tanıtıcı dediği para alıyor İki yaptı para alıyor Şimdi Neyi de Yani caiz yani şimdi şu yani adam zaten hani bunu düşünen insan istiyorsa gider yani Düşünen gider mi? şeref değil kelime okusun mesela seleften kendilerini bunu meslek edinenler tabiri caizse olmuştur yani bu caiz sen kendine bak abi şimdi düşün ki bir insan hayatını insanların ihtiyacına koşturuyor yani nerede bir hasta varsa gidiyor Evet, şimdi hani mantık sosyal yaşantı olarak bakalım olayı. Şimdi dini yönden zaten caiz. Onda bir şey yok da. Ama sosyal yaşantı mantığıyla bakalım. Abi sen şimdi bu adamı çağırıyorsun. Sen evine geliyor. Adam koşturuyor. Şimdi bu adam çalışsın mı? Bak bana gelsin mi gelmesin mi? Gelsin diyorsan o zaman bunda bir ücret istiyorsa da bir zahmet var. Ha ben vermem diyorsan o zaman gidip ücret bir Birisini arar misalen. Ama burada hani mantık yapılmaz yani Rusya'da biliyorsun Müslüm'deki adet vesaire işte e, işte koyun alıyorlar karşında vesaire ne bir kısımdan bir parça veriyor vesaire bunu bu rivayetleri biliyoruz caizdir bunda bir sorun yok ha sadece şimdi için fıkhi boyutuna inmek istemiyorum alimler şurada itilaf etmiş biraz ufaktan yani hani e, hasta eğer şart koşarsan beni iyileştirmezsen e, vermem vesaire bu şartlarda ne olur durum o uzun mesela onu tartışmaya gerek yok şimdi o fıkha deniyor işte bak e, önce üflenir sonra okunur diyor değil mi? Bak dedik burada ısrar şey var. İçinde belirli saydı dışı da şey caiz diyor. O adam, o adam ifade edememiş diyor şimdi. O adam saydı bu rivayetleri gördün. Bizim arkadaşlar Şimdi öyle imanın kadı şu yani iman ettiğini söyleyen insanlar ama insan da imanla beraber şirkte bulunabilir yani bunların yaptığı bu, bu, bu söz küfür yani yani bu kişiler tekfir etmiyor yanlış anladım küfür anladı anladınız mı dediğini şey? diyor ki işte imam ne dedim biraz sonra e, okuyor ve e, e, tamam bak küfür başka Tamam, o kötü kötü öyle bir şey yok. Yani sultan ama böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir kere... Neyse tamam, evet. Bazen böyle bir kısmı başka bir şey Bak en güzel naslarda tevap Baktığın zaman su hakkında nas gelmiş. Yok en güzel. Çeşitli rivayeti var. Şeytan da kullanıyor. Şimdi burada kişi kendine rukiye eder ama karşı taraftan talep etmesinin hükmü nedir? O kemain kısmında gelecek Bunu biraz daha münafesini yapalım Kendine okursun rukiye kendine yap Nebi Sassalem kendisine yapmış Cebrail Aleyhisselam onu yapmış Hazreti Ayşe onu yapmış rukiye Bunların hepsi maruf yani Daha 29 dakika Bravo. Ben dedim ki yani bütün bizim şey olmasın güzel diye halk fıkha bile yer varmış yani ama neyse inşallah. Soru varsa alalım daha fıkha şey hakkında. Ya bizim gibi Nebi Sallallahu her yatağına girdiğinde Hazreti Ayşe şöyle anlamış sonuçta okuyacaksın Fatiha'yı şey, e, İhlas bir de muavvazaten dedim muavvazaten'den kasıt e, üçer kere de var birer kere de var okuyabilirsin inşallah Abi düşünüldü ki kadar bunu arkadaşlar Şimdi rivayetler var mı? Onun basit kaynağı Mesela diyor ki bulunduğu yeri terk edince kadar ona zarar vermez Mesela bazı dualar var Mesela onda diyor ki bulunduğu Eûzü kelimâtillâhi kâmâtin inşârimâ halak örnek mesela bulunduğu mevzuyu terk edinceye kadar ona bir şey zarar vermez diyor anladın mı? Şimdi bakın şöyle bir vakit kaybetmeyeceğim dedim ehli sünnet ve zikir ele olacağız devamlı bunları okuyacağız her yerde her başımıza sıkıntı geldiğinde bunları devamlı okuyacağız yani ben bir kere okuyayım bana iki buçuk saat e, bir kere okuyayım da beş saat olsun sekiz buçuk e, böyle günü kurtarın böyle bir şey yok yani anladın mı? sonuçta biz bunlara bir de ibadet gözüyle bakacağız her zaman ibadet ne? muhtacız yani tamam inşallah Allah-u Alem Allah'a aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve olmadı ezan okudu akıllar